Ծննդաբերությանը սпасելու զգացումը միշտ երկակի է։ Այն մի կողմից փոքրիկի հետ երկար սպասված հանդիպման պահի մոտեցումն է, մյուս կողմից վախ, անհայտ ու անկախատեսելի գործընթացի հանդեպ։ Հուզմունքը կարող է պատել նույնիսկ նախկինում ծննդաբերած մայրերին, հատկապես եթե նախորդ ծննդաբերությունը կամ ծննդաբերությունները եղել են ծանր։ Վախը ծննդաբերության լավագույն ուղեկիցը չէ, ուստի հղին պետք է աջակցություն։ Նման աջակցության համար դուլան ճիշտ եւ ժամանակակից ընտրություն պատմություն է։ Ո՞վ է Դուլան եւ ո՞րն է նրա գործառույթը։ Դուլան վերապատրաստված ուղեկցորդ է, որն աջակցում է կանանց առողջության հետ կապված կյանքի կարևոր իրավիճակներում, ինչպիսիք են ծննդաբերությունը, վիժումը, հղիության արհեստական ընդհատումը կամ մահացած պտուղը, կամ ոչ վերարտադրողական փորձառությունները, ինչպես օրինակ մահն է ծնդաբերության ընթացքում բոլորն են ասում, որ իրենք զգում են իրենց լրիվ մենակ ու ուզում են իրենց կողքը ինչ որ մեկը լինի։ Ու երբ որ ծնդաբերության ընթացքում աղջկա կողքը լինում է դու լավ, որը օգնում է շնչել, ցավերի ժամանակ մասաժ անում, գլուխն է շոյում, ջուր է տալիս, զրուցում է, ուղակի ձեռքդ բռնում է, դու հասկանում ես, որ դու մենակ չես։ Հարցեր է լինում ծնդաբերության ընթացքում, որ հղին տալիս է, տեղս ցաված, տեղս ցաված կամ պետք է բժշկին կանչել։ Նա ի վիճակի չի այդ բոլոր բոլոր հարցերը հարցերով լիովի զբաղվում է Դոլան եւ օգնում է։ Ծանոթացեք Էլեն Աֆշարյանն է, փորձառու դուլա եւ կրծքով կերակրման խորհրդատու։ Տարակարծություններից խուսափելու համար Էլենը միշտ շեշտում է. Դուլան առողջապահական ոլորտի մասնագետ չէ եւ ծննդաբերության ժամանակ չի փոխարինում մանկաբարձ գինեկոլոգին։ Դուլան չի տրամադրում բժշկական աջակցություն, որոշումներ չի կայացնում եւ նշանակումներ կամ միջամտություններ չի անում։ Էլենի հետ համակարծիք է սերտիֆիկացված Դուլա եւ ծննդաբերության լուսանկարիչ Իվետա Քոսյան Սուվորովան։ Սովորաբար, երբ որ կինը որոշում է դիմել դուլայի օգնությանը ծննդաբերության ժամանակ, դրանով նա որևէ ձև չի արժեզրկում բժշկի դերը, քանի որ դուլայի դերը որևէ ձևով չի խաչաձևվում բժշկի դերի հետ։ Բժիշկը կատարում է իր աշխատանքը, ինչպես եւ կաներ, եթե այնտեղ չլներ դուլա։ Որտեղից է ցակում այս մասնագիտությունը։ Հունարենից թարգմանաբար դուլա նշանակում է ծառա, ստրկուհի, սակայն դուլայի ժամանակակից ընկալումը շատ է փոխվել։ Այժմ դուլան հուսալի պրոֆեսիոնալ ուղեկից է, ով հղիին տրամադրում է հոգեբանական եւ տեղեկատվական աջակցություն։ Հայաստանում դուլայի հետ ընդաբերելը տարածված բնույթ չի կրում։ Այդուհանդերձ վերջին տարիներին նման տենդենց նկատվում է։ Արուսյակ Միքայելյանն այդ կանանցից մեկն է։ Դեռ հղիության ընթացքում հասկացել էի, որ մենակ չեմ ուզում լինեմ ծննդաբերության ընթացքում ու շատ պրպտում էի, ուզում էի հասկանալ ինչ տարբերակներ կան համ ծննդաբերության, համ որ ուղեկցող անձ լինի ու այդպես գտա դուլայի մասնագիտությունը առաջինը, հետո փորձեցի հասկանալ Հայաստանում ինչպիսի դուլայի ծառայություններ կան։ Այդպես գտել եմ Էլենին Instagram-ի միջոցով, գրել եմ ու Էլենը արդեն հետ պատասխան է տվել ու հանդիպել ենք, պայմանավորվել ենք այդպես։ Դուլայի օկնությանը դիմելը տարածված է առավելապես արևմտյան երկրներում։ Մեզ մոտ հղիությունն ու ծննդաբերությունը փակ թեմաներ են, որոնք հաճախ չեն քննարկվում։ Շատ կանայք տեղեկացված չեն, թե ինչ պետք է անել ծննդաբերության ժամանակ ցավը մեղմելու եւ պատրվածքներից խուսափելու համար։ Իվետա Քոսյան Սուվորովան է մանրամասնում։ Դուլայի հետ կանայք զինվում են ինֆորմացիայով, այսինքն տեղեկանում են ծնդաբերական ֆիզիոլոգիկ process-ների մասին, հորմոնների մասին, դիրքերի մասին, շնչառության մասին, թե ինչպես կարող է դուլան կամ մեկ այլ աջակից անձ օգնել ցավը մեղմացնելու հարցում։ Ինչ շարժումներ են օգնում, ինչպիսի մտքեր կարող են անգամ կնոջը օգնել ավելի հեշտ տանելու ծնդաբերական ցավը։ Այս այս պատճառով կանայք ավելի զինված են իրենց զգում եւ ավելի պաշտպանված կրված ու ապահով են գնում ծնդաբերության։ Իվետան նշում է, միջազգային սերտիֆիկացված դուլաների համար գոյություն ունի էթիկական կոդեքս, որի առանցքային նորմերից է բուժանձնակազմի աշխատանքին ոչ մի պարագայում չմիջամտելը։ Ինձ դիմող հղիները հստակ տեղեկանում են, որ ես որևէ ձևով չեմ խառնվում կամ միջամտում բժշկի աշխատանքին եւ բնականաբար հիմնականում հղին երբ որ ընտրում է բժիշկ, ամբողջությամբ վստահում է իր բժշկին, հարցը բժշկին չվստահելը չի բնավ, երբ որ կինը դուլայ է ընտրում։ Դրանք տարբեր դերեր են եւ դրանք խառնել պետք չէ։ երկու բալիկների մայր Իրին Նադալալյանը պատմում է, որ իր առաջին ծննդաբերությունը բավականին ծանր է անցել, վախերով ու բարդություններով լի, սակայն երկրորդ անգամ Դուլայի հետ էր, ում հետ ծանոթացել էր հենց ծննդատանը, եւ այդ ծանոթությունը համարում է իր երկրորդ ծննդաբերության հեշտ եւ առանց սթրեսի ընթացքի գրավական իրականում շատ մեծ ստրես ու ապրումներ եմ ունեցել ծննդաբերելու ժամանակ, քանի որ ծնարանում մենակ եմ եղել, բժիշկները այդպես մտնում դուրս էին գալիս, բայց առանձնահատուկ այդպես ուշադրություն հա ցույց չեն տվել, որովհետև հղիները շատ էին, դե իրանց է կարելի է հասկանալ։ Իսկ երկրորդ բալիկից ծննդաբերելու ժամանակ արդեն Էլենը կողքս էր, ու կարծում եմ, որ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր կին ունենա դուլա իր կողքին ծննդաբերելու ժամանակ, ով իրեն ուշադրություն ու հոգատարություն ցույց կտա, որը որ շատ կարևոր է այդ պահին։ Ժամանակները փոխվել են եւ մայրանալ պատրաստվող կանայք սկսել են ավելի շատ հետաքրքրվել իրենց կարգավիճակով պայմանավորված դժվարությունները հաղթահարելու ուղիների մասին։ Սա է պատճառը, որ օրեցօր ավելի պահանջված են դառնում դուլաները, կրծքով կերակրման խորհրդատուներն ու նեղ մասնագիտացված հոկեբանները։ Էլեն Աֆշարյանն է մանրամասնում։ Ընկինով որ ունեցել է դոլայի հետ, չի կարող մյուսը ծնդաբերությունը ասի, չէ, ես մենակով կունենամ, որովհետև բոլորը հասկացել են ինչ տարբերությունը։ Երբ որ քո մասին կոնկրետ մտածում են, քեզնով հպարտանում են, քեզ է պետքա գրկում են, հանգստացնում են, դու մենակ չես։ Այդ ամենակարևորն է, որովհետև բոլոր հղիները ինչ որ պերիոդա հղիության գալ, ծնդաբերության ժամանակ գալիս, որոնք ասում են, ես մենակ եմ, ես ոչ մեկին պետք չեմ։ Ու տեսնելով, որ իրանք պետք են, դոլան իրանք կողքնա, օգնումը, լիովին նվիրված ես դու կնոջ, այ տենց աղջիկները կանայք հասկանում են, որ իրոք պետք է տենց մարդ լինի այդ ժամանակ իրենց կողքին։ Հույսով եմ շուտով Երևանում է, Հայաստանում է մեր նորմալ կնային ու նորմալ կդառնա դոլայի ներկայությունը ծննդաբերության ընթացքում։ 33-ամյա Շուշանիկի առաջին հղիությունը տրավմատիկ է անցել՝ բալիկի մոտ գլխի հեմատոմա, անրակի կոտրվածք, Շուշանիկի մոտ բազմաթիվ պատրվածքներ։ Երկրորդ հղիության ժամանակ հստակ որոշել էր Դուլայի հետ է ծննդատուն մտնելու։ Այդպես գտավ Դուլա եւ ծննդաբերության լուսանկարիչ Իվետա Քոսյան Սուվորովային չէի սպասում, որ այսքան հրաշք ծննդաբերություն ալ լինելու, այսքան արագ, այսքան հեքիաթային։ Այն որ գիտես կողքդ սրտացավ, փոքատար, մամայի պես անցկա կողքը, այդ այնքան մեծ աջակցությունը ցանկացած կին հենց ամուսնանալուց պետք է դուլայի մասին տեղյակ լինի ու իմանա, որ ծննդաբերությունը ամենաերանելի, ամենաբաղձալի process-ն է կնոջ կյանքում ու դա կարա լինի շատ անցավ, շատ մեղմ, հանգիստ, առանց տրավմաների։ առողջության համաշխարհային կազմակերպության դրական ծնդալուցման ուղեցույցի 9 կետերից մեկը վերաբերում է դուլայի կամ աջակցի կարևորությանը։ Իվետան է մանրամասնում միջազգային սերտիֆիկացված դուլաների համար հաստատված են էթիկական սահմաններ, էթիկական կոդեքս, նաև նշված էր ԱՀԿ-ի կետերում, որ ծնդաբերող կինը կարիք ունի շարունակական, անընդմեջ աջակցի, օգնողի, բարեկամի, ընկերոջ ներկայության, որը մի քանի անգամ թեթևացնում է նրա ապրումները։ Գայանեն նորաթուխ մայրիկ է, որն իր առաջնեկին Դուլայի աջակցությամբ է ունեցել։ Հիշում է, շատ վախեր ուներ, բայց Իվետայի հետ աշխատելով նախ վախերը հաղթահարեց եւ հետո ունեցավ հեշտ ծննդաբերություն։ Իմ շրջապատում ես գիտեմ հղիներ, ովքեր շատ կուզենային բնական ճանապարհով ծննդաբերել, սակայն վախենալով ծննդաբերական տրավմաներից, ցավերից, ծննդաբերության ընթացքից, առանց բժշկի ցուցման ցանկանում են կեսարյան ճանապարհով ունենալ երեխային, բայց ես իրենց հորդորում եմ միշտ, որ ճիշտը բնական ճանապարհով ունենալն է ու այդ վախերի, տրավմաների փոխարեն կարող են իվետայի հետ գնալ ծննդաբերության ու շատ-շատ թեթև, շատ հեշտ, շատ հաճելի է անցնում։ Չնայած Դուլայի աշխատանքը բարդ է եւ ռեժիմի եւ հուզականության տեսանկյունից, այդուհանդերձ Դուլաներ Իվետան եւ Էլենը իրենց աշխատանքը շատ են սիրում։ 24 ժամ կապի մեջ ես, դու չգիտես երբ ես գնում գործի, երբ ես տուն գալիս, դու չգիտես ինչքան կտևի այդ ամեն ինչը, ոնց կլինի, ինչ կլինի։ Բայց մի վայրկյանում, երբ որ դու լսում ես այդ երեխու առաջի ձայնը, որ ինքը լացում է, ամեն ինչը անցնում է, թե քո օգնատությունը, թե վատ դրամատրությունը, թե տխրությունը, թե ինչ որ հարցեր բան, բոլորը անցում են երկրորդ պլան։ Thank you Շնորհիվ դուլաների հնարավոր է լինում շատ դեպքերում խուսափել կեսարյան հատումներից։ Դա է նաև պատճառներից մեկը, որ 2020 թվականից Հայաստանի առողջապահության նախարարի հրամանով ծննդատներում թույլատրվում են ծննդաբերին աջակցող անձի կամ հարազատի ներկայությունը, ինչպես նախածնարանում, այնպես էլ ծնարանում։ Արցախի հանրապետությունում նմանատիպ իրավական ակտ դեռևս չկա, սակայն առողջապահության նախարարի խոսքով հարցը օրակարգում է։ Եվ ի տարբերություն Հայաստանի հանրապետության, որտեղ դուլայի ծառայությունները մասնավոր են, Արցախում նպատակ ունեն մոր եւ մանկան առողջության կենտրոնում ունենալ եւ սերտիֆիկացված կրծքով կերակրման խորհրդատուի եւ դուլայի հաստիկներ։ Դա պես շատ ողջունելի է, որ կա այդպիսի բան աշխարհում եւ որը որ ցավոք սրտի մեզ մոտ դեռ զարգացած չի, բայց առողջապահության նախարարությունը անպայման կաշխատի այդ ուղղությամբ եւ շատ հույսով եմ, որ 2023 թվականից մենք արդեն կունենանք գոնե այն անձինք, ովքեր կուզենան դրանով զբաղվել եւ աշխատել այդ ուղղությամբ եւ մենք կաջակցենք իրենց, որպեսզի գնան եւ ուսումնառություն ստանան, եւ կան մեր ապագա մայրիկներին ուսուցեն, աշխատեն իրենց հետ եւ աջակցեն ամեն ինչում։ Ոչ միայն նախածննդական եւ ծննդական շրջանում, այլ նաեւ հետծննդյան շրջանում երեխայի խնամքի հարցերով եւ իհարկե կրսկով կերակրելու հարցերով։ Կուլայի մասնագիտության մասին այսքան էինք նախատեսել ձեզ հետ Մայրիկների անկյուն հաղորդման հեղինակ եւ վարող Տաթևիկ Խաչատրյաններ։